Paso a Allá. Ya, 3 ya es hora de que les demuestres tu fuerza. ongetorriak, bidazoa atxak, saio berri ontara, ongetorriak e, eh, Euskal Irretietako uinetara. Eta gaur azteko ba, talde berri berri bat e, dugu, hain zuzen ere, ba, aragotik etorritako taldea, zaragozatik. E, eta, beno, taldea e, Brutus M3 dauka izena, Eta naiz eta talde berria izan, e, ba, esperientzia dun partaideak topatzen ditugu, ba, talde hontan entzun duguna bestia, besti promozionala 9,8 metros por segundo de venganza genuen, eta bueno, ba, talde hontan el corazón del sapo gen maiakan edo monagillo sin fronteras ba, taldetako... Mm, parteideak e, eh, daude haiek eh, diotenez haien promo horrian ba eh, rock and roll zikin eta eta zarra jotzen dute ba alako erritmo base ba bizkor batekin eta beno ba hau da topatu duguna momentu ontan eta beno ba, talde talde hau ba, Guillermo Sapok osatzen du hau da el corazón de Sapoko ba gitar joleak e, eta arekin elkartzen da Maiakan taldeko Arturo e, baterian eta beno e, olako momentu batean e, basuan elkartzen da gen taldeko Raul eta ahotsetan e, Monagillos sin fronteras taldeko Eduardo. Eta, beno, ba, esan behar da, Brutus M3 talde honek, eh, ba, haien... E, promozio horria bai e, diskaren abesti batzuk helarazi zizkidatela, ba posta bidez, posta elektroniko bidez, nahi bat zuen, zuen lan berriak edo hemen aurkeztu, edo igorri, simpleki, ba e, bidazoa punk, a bildua gmail.com bidazoa punk a bildua era igorri bidali eta beno ba, errepasu bat emango diogu edo entzungo ditugu elkarrekin ba, lan berri hauek milesker brutus m3 tale mm, honi eta beno hau haien lehen lana izango zena e, litzake Zeren, eh, beno, hau esango nuke pandemiaren aurretik igorri ziatela, ez dut, zehazki gogartzen pandemia barruan eda horretik, orduan ez dakitz e, eh, zehazkik eh, lanak kaleratu duten, edo ez, edo pixkat atzeratzen ari diren, baino hau izango litzake ba, haien aurkezpena. Eta, ba, ba, itzungo dugu, ba, beste abesti bat, brutus, M3 izeneko talde onena. M3 taldea, e, el banquete, ba, abestiarekin eta beno Brutus M3 eta talde honen simbologia guztia ba Mazinger Z edo Goldoraken e, ba, inguruan e, dabil, Eta, beno, ba, esan bezala, mi esker e, Brutus M3 zaldeari musika hau elarazteagatik. Eta, bueno, esan behar da, az, e, opa diegu bentsate kontzertuetan eh, hasi e, al izatea alden azkarren. Eta, ba, esan bezala, ba, el corazón de sapo taldea, ba, onoski oso ezagunat genuen, e, maia kantaldea, ba, ba, bueno, denak... E, Aragoar eh, zena hortan nahiko ezagunak eh, izan ziren eh, taldeak ditugu, ba, parte de hauek osatzen dutena, maiakan taldea ba, pizkat folk eta rock inguruan mugitzen zen, ba, Aragoar e, abesturik, e, sin fronteras, ba, pizkat e, jarkor melodikoaren ildoan edo mugitzen zen, eta gen ba, pun rock arraro samarrean ba, mugitzen zen, danak talde interesgarriak, eta noski, ba, brutus metrez zineko ba, talde honi ba, interes eh, azten da ere. Beno, ba, mi eskeri berriz eta e, guk eh, aldatuko dugu gure musika hau eta beste alde baterago azorain. talde zaldatu gera, bai herriz ere, zeren beno, ba, orain eh, Finlandiara joan gara, bai herriz ere eh, Finlandiara, beno, e, eh, ratuz taldea, entzun dugu, ba, haien ba, soinu berezian, zeren beno ratuz taldea e, ezaguna da, mi ebatzen talarrogei eta bitika horrera, ba eh, haien e, e, ba hardcore doinuarengatik eh, zeren beno ba Finlandiako hardcore taldetako ba ba arri bat, arri da, ez da? talde ezagun e, hoietakoak ba Finlandiako jarkorretarikoak baina haien e, jarkorraren etapa horretik izan zuten e, ba, punk punk rock e, sasoi bat, e, eta beno, ba, abesti hau sasoi hortan e, jasotzen da, e, mi eta bat garren e, urtean, non, e, beno, ba, epek, pare bat kaleratu zituzten e, sasoi horretan eta beno ba lako ba punk rock doinuetetik e, eh, urbilago zeuden e, kasu hontan ta alta tulan kuolema izeneko ba abesti hontan ba oi doinuetatik e, urbilago zeuden e, bitxia hauen talde honen e, diskografia ezagutzen e, baduzue. Ratuz izen bera, ba, mila batzunta irurogeita bostean azizen e, eh, Stranglers, ba, taldea, taldetik eh, hartuta dago, zeren mila batzunta irurogeita zazpian aielen dabeziko diska, Ratuz Norvegikus izena hartu zuen, eta beno Ratuz taldeak ba, diska hortatik Ratuz <laughs> izena hartu egin zuen. Eta, eh, beno, ba, diska hau bilduma bat irekitzen du, bilduma bitxi bat e, berita horroia izenekoa, suomi punkin salatut zabelet, e, eh, miatzen eta irurogeita meretzi, miatzen eta iru, bai, guzti hori da e, titulua. Baino utziko dugu berita horroia e, izenean, eta, beno, guzti hau e, omenaldi bat da eta itzulpen bat besterik ez da zeren e, bere itzulpena ingeles ez da Bloodstains e, ba, olako ba, diska bootleg diska ezagun hoiek e, bezala ez da ba, Kill by Dead eta Bloodstains diskak ba, normalean ba, alako garaionetako herri desbernietako ba, taldeak e, biltzen dituzten Ba, bildu, bildumak eh, ditugu. Eta, beno, ba, kasu enten e, hori. E, Blue Stains, Rar Finish Punk, 1969-1983. Edo, ba, Finlandiar punk e, bitxia, edo arraroa, mila bederzen eta meretzi, eta laro geita iru. Bueno, ondo hasi zaigu bilduma hau, eta ea, urrengoa. taas. Pahoja ei vaan selitetään. minä ei saa arvostella, kalua päätään täydytellä Tämä hurraa! Tämä hurraa! Tämä hurraa! Tämä hurraa! Tämä hurraa! Tämä hurraa! Tämä hurraa! Tämä hurraa! Tämä Aika Tämä ahdistelemaan! Bueno, ba, Sex Pistols doinua duen talde hau Hurskars, eh, Hurskars eh, deitzen zen, izama umna izeneko abestiarekin, eta beno, bat, talde hau, bueno, 1800-laro gehi garren eh, urtean grabatu zen eh, abesti hau, eta nahiko ezaguna, izan zen talde hau, izena ezaguna zen, eh, ba haien e, eh, abeslarian gatik, Joni Jurskaz izenekoa, eta taldea Jurskas ditzen zen, arren izena, hartu zuen, eta talde honek e, sei hilabete bakarrik eh, iraun zuen, et, baino zuzenean asko jo zuten, sei hilabete hoietan, eta ba, nahiko ezagunak egin ziren. E, bitxikeri bezala, beno, ba, esaten da briarz izeneko taldea izan zela ba, Finlandiako, ba, lehen e, eh, punktaldea zerbait eh, kaleratzen, e, ba, mila urte berean, kaleratu zutelako haien e, estreneko singela, Eta mila bat ba, pele miliona, epu normali edo ratzia talek e, kaleratu zuten, e, ba, a, kaleratu zituzten haien estreneko lanak eta beno bada bitxikeri bat non 1980 garren urtean, ba, e, Finlandiako punktaldeen artean, ba, berrogeil el, estreneko lan kaleratu zirela, urte hartan, hau da ez, bigarren diskarik, bigarren singalik, ba ez ez da, estreneko diskak, e, hori e, pilo bat da, Beno, e, jakinda Finlandia bezalako herri txiki batean, edo gurea bera ikusita, jakinda, ba, miratzen talaro garren urtean kaleratu ziren punk lanak e, gurean zero izan zirela, ezta? Eta, beno, ba, miratzen ta eta miratzen talaro gehi eta bat e, urtean e, artean, ba, eun estreineko lan inguru kaleratu ziren e, Finlandiak. Pentsa, gero, bigarren singelak, bigarren diskak, eta alakoak. Beraz, bada material anitz e, Finlandian. Eta beno, ba, jarraitzen dugu gure berita joroia izeneko ba, bilduma berezi honekin. Ordu aurrengo aurrengo bestia. lyötä työttömään. työttömään. Teen työtä työttömään. työttömään. Teen työtä työttömään. työttömään. batalde interesgarri hau Firenze taldea genuen eta bada bitxikeri bat, e, bueno, esan behar da, ba hauek Firenze talde honek e, single bat grabatu zutela ba haien e, herrian zegoen e, estudio bakarrean Nurmo deitzen da hauen herrian, 1980 eta larogei garren urtean eta beno ba ez zuten inoiz kaleratu single hori eta ba, le, e, bilduma hontan e, lehendabiziko aldiz ba, berrogei urteren ondoren ba, kaleratzen dute Firenze taldeak ba, haien e, abesti bat. E, Firenze taldeko kideak e, ba, eskola, eskola kideak ziren eskola berdinera zi zen eta hau izan zen le, haien lehendabiziko taldea eta beno, ba, iru urte inguru, iraun zuten eta ba, gerora beste proiektu bate, batzuetan egon ziren, ba, esaterako sixi, ba, postpunk eh, taldea eta beno, hainbat eh, beste gauza. Bitsi da, ba, bilduma ontan e, ba, kontrazalan eh, azaltzen da alako Finlandiako karta edo mapa bat, eta ba, bertan ba, talde bakoitzak e, zein herritak e, jatzen du taldearen izena, abestiaren titulua, e, taldearen eh, herria eta zein urtetan grabatua den abestia datu interesgarriak. Eta beno, bada alako gezi batzuk daude, ba, markatzen dutela non dagoen e, mapan ba, bakoitzaren eh, herria. Bitxia benetan. Eta beno, ba, mm, diska hau Smart Records zigiluak e, kaleratua da. beno, ez bat rekords e, eh, Finlandiako zigilua, ah, ba, azken aldian nahiko jarraitzen ari nahi zen zigilua eh, da. Oso zigilu interesgarria, estilo anitzetan ere mugitzen dena, bitxikeri puntu batekin, eta beno, ba, gaurkotasuna baita ere, eta diska hau bezala, ba, alako e, eh, argitarap garaipen klasikoak edo egiten dituzte. Diska hau ez da klasiko baten berrarkitarapena baizik eta ba, lehen esan bezala ba, moduan egindako diska bat ba, Finlandiar taldeekin. Non eh, ba, haien e, inoiz kaleratu ez diren single arraro eta demoak eh, biltzen dituen benetan interesgarria dugun diska hau berita joroia izenekoa, beste guztia ez dute esango, ja da <clears throat> esan dut. Eta beno, badauka, e, bueno, alako marrazki bitxi bat e, azalean, e, gero webunean jarriko dudana, e, nahiko barregarria. Eta, beno, olako kutsa potolo bat eh, dauka, nik esango nuke bos milimetrokoa e-, edo. Eta barruan badauka alako ba, liburuzka ikaragarria. liguruzka ikaragarria, ba, non e, badaude talde guztiei elkarrizketak, e, argazkiak, eh, ez dakit historia pixka bat, posterrak eta bar, ikaragarria. Baina dena noski normala denez, ba, Finlandiar hizkuntzan eta gero bada horritxo bat ere kartoi paper arteko horritxo bat ba ingeles ez non ba pixkat eh, datu batzuk edo azaltzen e, diran erabat interesgarria doakigun e, eh, urrengo taldearekin 朝の日を渡 entzun dugu eta haien eh, abestia, suora, toiminta. Mila bat eta laro gehiagaren urtekoa. Helsinkiko hiriburuko taldea genuen boude taldea. E, beno, boude ez dugu talde baten izena baizik eta ba, haien eh, abeslari eta gitarri jolearen eh, izena baizik boude ba, ez izenaz ezagutua zen eta beno, eh, haren taldeari ere ba nahiko mugitu izan zen e, eh, irurogeita margarren amarkadako zenan eta pertsonai hau eta beno haren gustokoak ziren e, ba, irurogei garren amarkadako ba, soinu psikodelikoak e, hipiak eta beno fuz pedala ere. Eta, beno, ba, baita ere pati Smith ezagutu omen zuen, eta, beno, e, garai batean ere New Wave doinuetan mugitzen omen zen. Eta hau, entzuten ari, entzun dugun hau, ba, izan omen zen, ba, pixkat jarrok eh, edo pixkat gogor, musika gogorragoan eh, grabatu zuen eh, abesti bakarra. Eta, beno, ba, bilduma ontan genuen. taldea entzun dugu oraingoan es eh, sistem Isako Ubika izeneko abestiarekin eta beno talde hau Jibaskila izeneko herritik eh, zetorren eta miatzen talaro gehi garren eh, urtean eh, grabatu zuten abestia hau sistemi taldea ba, baita ere Finlandiako klasikoetako bat grabazio ontarako e, entzun, entzun duzuen bezala bat zegoen gitarra bat denbora guztean soloak egiten zegoena ba, bai Bai, e, heavy metal, heavy e, gitar jole bat e, zuten aki bilkama taldekoa zena, gerora ba rayu ilma izeneko taldean ba alako ba, mm, arrakasta edo e, izan zuena. Beno, ba, olako doinuarekin, punk doinua gitarra horekin, ba, pixkate ba, irurogeita margarren amarkadako ba, alako jarrokaren ba, kutsua hartzen zuten, ezta? Eta, beno, ba, guazen oso oso iparraldera, baina oso. innoissaan sijoitit kirjallisuutta. Niiden avulla pääset fantasioiden maailmaan. Eikä tarvi ajatella ollenkaan. Neljä kirjaa kypelle taas, nuppaan selvää rahaa paas. Kustantajat puolestasi iloisia on. kontrak ere ale kontrak Bai, horrela bukatzen da abestia. Zeren hori da abesti onena, ba, gelditzen, gelditzen den eh, zatia, ez dago osorik. E, lehen oso iparaldera, esan dut, zeren e, talde hau sabotasi izenekoak e, Robaniemi herrikoa genuen. Robaniemi ba, Finlandiako iparraldean dago, eta esaten dutenez, ba, horre bizi omen da e, Papa Noel edo bizarzuri ba, Moskor e, e, kasaka hori, ez da? Eta beno, ba, ba bizarzurirekin bat e, baita ere sabotazi taldea genuen, non e, miatzen eta irurogeita emeretzi garren e, urtean, grabatu omen zuten e, abesti hau ba, e, Finlandiar e, irrati batentzako baina e, irrati e, ez dute e, gogoratzen e, ba, hori grabatu zutenik eta beno, ba, han egon zen pertsona bat ba, grabazio hori zeukan eta horregatik berreskuratu izan da ba, grabazio hau, suposatzen da Ba, abesti hau grabatu zutela, ba, zuzenean egin zen saio batentzako. Edo aloko zerbait, bada misterioa abesti honen e, inguruan, agian bizar zuriri eskatu beharko diegu pixkat gehiago ba, konta dezan, edo? Pabola <laughs> ba, tanto A, ba, orengoan Derras taldea genuen Pabola izeneko abestiarekin tanpereko taldea genuen eta milatzen eta laro gehi garren urtean eh, grabatu zen Pabola e, abesti hau. Esan behar da eh, e, Derras taldean ba, gerora koju zei iru taldean ibili zen lata izeneko ba, abeslaria genuela eta baita ere Pabola abesti hau ba, Hedel izeneko bilduma batean agertuko zela mila eta larogeita bat garren urtean, baino beste bertsio bat eh, izango zen gerora grabaturiko eta soinu hobeagoarekin grabaturiko beste abesti hau, beste abesti bat. Eta Pabola, e, esan behar da, ba, garai horretako ba, tanpere iriko alkatea edo zapesa zela. Eta, beno, ba, jakingo duzuenez, ba, itz politik ez, eh, ba, gure Pabola gizone eh, honentzat, tira, Aurrera. taldea entzun dugu. Hauek, ha, pa, jarbi izeneko, ba, Finlandia erdikaldeko ba, herri batekoak, eta an grabatutako e, abestia, eta beno, ba, esan behar da, ba, zirako garaietan, e, ba, puntaldeak eh, gehiago ba, osatzen ziren, ba, iri haundietan edo. Eta, beno, hauek herri batekoak izanik, ba, arazo gehiago zituzten, ba, bai mugitzeko denetarako, ez da? Baina, asko mugitzeko mugitu zen talde hau eta haien eh, garaian e, ba nahiko arrakasta lortu zuten e, eta berrogei tamar kontzertutik gora eman zituzten jotzen egon ziren bitartean eta gerora kaupungin kaunein izenera aldatu ziren eta laro egaren amarkadako erdikaldean ba, piskat rock edo estandarragoa egiten e, hasi ziren beno ba, rapio talde hontan entzun dugu piskat ba, Ba, esan genezaken ba, Finlandiako ba, irurogeita mazazpi inguruko ba, doinu klasiko hori. E, abesti ba, ba, simpleak, e, melodia pixka batekin eta bar, eta interesgarriak. Música setenteetara joan gera eta The Mean Ones izeneko ba, taldea entzun dugu musikut e, eh, huiputa teita izeneko abestiarekin e, eh, tanpereko taldea eta miotzen eta irurugaita emeretzi garren eh, urtean grabaturiko abestia genuen. Zera, beno, gerora, ba, klamidia bezalako talde ezagunek eta, ba, piskate, doinu hau hartu zuten, e, beno, e, esan genezaken e, Finlandiako doinu, ba, klasikoa bezala, ar genezaken, e, ba, doinu mota, edo, beno, ba, Ming talde hau utzi, talde mora gutzi dagoenez, ba, ea, ba, guazen eh, beste abesti batekin, ea zer topatzen dugun orain guan. V taldea, e, ba, haien e, ba, pop do, doinuekin eta punk rock e, e gitarra hoiekin. E, zera, IV taldea e, mitane jabia izeneko abestia genuen, miatzen atzun, garren e, urtean e, ba, grabaturiko abestia beno talde gaztea eh, genuen hau eta AIU izena dator eh, ba, Finlandiar eh, ba, Nobel saria irabazi zuen e, pertsona batengatik Arturi Imari Birtanen e, izenekoa hau da hoien izena hartu zuten eta beno bada hemen nota bat non jartzen zuen ba taldekide guztiak e, betorreko dunak <laughs> zirela ezakit ba, nota bitxia hau bai eta beno ba saioa bukatzen aipatzeko ba, nivel reuma izeneko taldearen ba, abesti bat e, entzungo dugu eta beno ba, ondo pasa dugu ba, Finlandiako bilduma hau entzuten eta baita Brutus M3 taldea urrengor arte